wa taala hakika allah subhanahu wa taala amejalia umma huu kuongozwa na sheria yake umma huu kuongozwa na maneno yake umma huu kuongozwa na mwongozo wa mtume wake muhammadin salllahu alaihi wa alihi wasallam hadhihi min alminani aljalila hii ni katika neema iliyokuwa kubwa na ni katika hidaya ambayo yas'a biha almuslim anaikimbilia neema hii muislamu bali sio hivyo ibadallah anapambana kuipata hidaya hii anatoa nguvu kuipata hidaya hii kila yule ambaye ni mwenye akili na kila yule ambaye anatamani kuyapata yaliyomo kwa Allah subhanahu wa ta'ala enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala tahadhari kubwa aliyoitoa mtume sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa tahadhari ni jambo la bid'a ni jambo la kuzua katika dini yule ambaye atakayeona ya kwamba yushra'u lahu panaruhusiwa kwake yeye inshaun kuanzisha ma yuhibbuhu wa ma yahwa waanzishe yale ambayo anayoyapenda na yale anayoyatamani jambo hili muislamu ambaye atakayekuwa akilifanya ameingia katika machukizo na tahadhari aliyokuwa akiitamka mtume alaihi salatu wassalam mpaka wakati mwingine sallallahu alayhi wasallam alikuwa yahmaru wajha au yahmaru wajhu unakuwa mwekundu uso wake pale alipokuwa akilitamka jambo hili la kuzua katika dini ya ibadallah na katika maneno ambayo yanasikika katika wengi ya waislamu ni maneno ya rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa anasema fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar mtume alayhi salatu wasalam anatuambia wa kulla dalalatin fi nnar fa inna kulla bid'atin dalala hakika uzushi wote ni upotevu kila uzushi ambao hauna asili katika dini wala hawakuishi nao masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim katika mambo ya dini mtume sallallahu alaihi wasallam ameuhukumu uzushi huo kuwa ni dalala hivyo basi kwa maneno haya ya mtume aliposema wa kulla bid'atin dalala hakuna ruhusa ya muislamu yoyote kusema ya kwamba kuna uzushi ambao hautokuwa ni dalala uzushi ambao utakuwa ni hasana utakuwa ni mzuri uzushi utakaokuwa ni mubaha uzushi utakaokuwa ni jaiza kwa sababu tamko la mtume sallallahu alaihi wasallam limemaliza mzozo hatman kulia limemaliza mzozo wa pamoja kwa kila atakayeweza kudhania na kuona ya kwamba katika hii dini ya Allah subhana panafaa mtu akaanzisha jambo ambalo hajalifanya mtume alayhi salatu wasalam wala hawajaishi nalo ashabu masahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallam kwani mtume amehukumu ya kwamba bid'a zote ni upotevu kwa yule atakayekuja kuwahamasisha watu na kuwaonyesha ya kwamba ni ukweli huu ni uzushi lakini uzushi huu ni uzushi uliokuwa mzuri tumkumbushe na maneno ya rasulu sallallahu alaihi wasallam pale aliposema kulla bid'atin dalala kila upotevu kila uzushi ni upotevu kulla bid'atin dalala kila uzushi ni upotevu ibadallah enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala faqad tawab faqad tadafaratil adillah zimekuja dalili nyingi mbalimbali bali aqwal kauli mbalimbali za madhahibu mbalimbali sawasawa watakuwa madhehebu ya hanafia na sawasawa yatakuwa ni madhehebu ya kishafiia na sawasawa yatakuwa ni madhehebu ya kihanabila wala ya kimalikia kauli sawa mbalimbali zimekuwa zikifanana pale walipokuwa wakiarifisha taarifu ya bid'a walipokuwa wakielezea maana ya bid'a kwa sampuli zao zote na mtofautiano wote wa ibara zao lakini wote yashrabuna min mashrabin wahidi wote hao wanakunywa mahala pamoja na maana inarudi pale pale pale ya kwamba uzushi ni lile jambo ambalo mimma la asla lahu fi dini llah ni lile ambalo halina asili katika dini ya allah subhanahu wa taala hajalitolea maelekezo mtume alaihi salatu wassalam wala hajalifundisha mtume wala masahaba bali Allah subhana lam yutaabad hajaabudiwa na jambo hilo katika zama za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akwari zimekithiri akwari za kihanafia madhehebu ya kihanafia yamekuwa ni makali pale yalipokuwa yakiarifisha yakielezea maana ya bid'a kwa maneno makali kwelikweli lau utaona muda wake unaruhusu lau hali hii itakuwa ya mtu ambaye aangalie maneno basi anaruhusiwa atazame kauli za hanafia namna zilivyokuwa zikiarifisha bidaa kwamba bidaa maana yake nini utaona ya kwamba kauli zao zina ukali zaidi kuliko kauli za wengine lakini zote zinarejea mahala pamoja kuonyesha bid'a ni jambo ambalo halina asili katika zama za mtume wala za masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ibadallah enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala lau mtamwangalia lau mtamwangalia al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali yeye mwenyewe amearifisha vile vile alivyoarifisha Hanafia akaonyesha ya kwamba ni ma la asla lahu fi dinillah ni lile ambalo halina asili katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala lau utamwangalia al-imamu ash-shatibi rahimahullahu ta'ala katika maimamu maquraa wakubwa wa Qur'an maimamu wakubwa katika qiraati za Qur'an naye anaonyesha ya kwamba hii ni njia ambayo imesuliwa haifanani na mwenendo aliyoufanya mtume sallallahu alaihi wasallam wote hawa na wengine wote kwa ujumla wanaonyesha ya kwamba bid'a ni kitu ambacho hakikuwa na asili wala hakikufanyiwa mafundisho na mtume alayhi salatu wasalam wala na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha taarifu hii kwa ufupi tu inatuonyesha ya kwamba jambo hili ni khatira jambo hili ni la hatari kweli kweli bali ni jambo ambalo linaweza likamsababishia muislamu kuingia kwenye haya yafuatayo jambo la kwanza uzushi unaonyesha dhahiran shahira unaonyesha waziwazi ya kwamba yule atakayeamua kujianzishia ibada kujianzishia taa biannahu yattahimu lquran huyu mtu anaituhumu quran ya kwamba qurani hii ina naqsun qurani hii ina mapungufu kwamba hii qurani kuna mambo ya kiibada imeacha ambayo yalikuwa yana haki zaidi qurani iyabainishe lakini imeyaacha qala maula jalla waala allah subhana ametuambia ndani ya quran alyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nicmati wa raditu lakum lislama dina aya hii inathibitisha wazi ya kwamba dini ya allah subhanahu wa taala allah ameikamilisha kwa mtume wake salllahu alaihi wa alihi wasallam akaja atakayekuja akaleta yule mwenye kuleta jambo ambalo halimo ndani ya quran maana yake ameituhumu quran kwamba hii quran ina mapungufu kuna mambo litakiwa iyabainishe iyaonyeshe walau kwa ishara bali iyafafanue ufafanuzi uliokuwa mzuri ili watu wa karne za ishirini na moja ili karne za watu wa miaka kumi na tano karne za kumi na tano waje waliabudu au wamwabudu allah kupitia mambo kama hayo lakini pale qurani ilipoliacha jambo hilo kisha likaibuka katika karne ya kumi na tano karne ya kumi na nne karne ya saba karne ya kadha bila shaka kwamba hii ni tuhuma ambayo aliyeianzisha anaituhumu ya kwamba qurani ina mapungufu bali pia vile vile yule ambaye anayeamua kuzua katika dini anaonyesha ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam khainun amefanya khiana mtume alaihi salatu wasalam aliyewaambia watu taraktukum ala lmahajati albayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun alipowaambia watu ya kwamba nimekuwa nimekuwacheni katika uwanja uliokuwa mweupe usiku wake ni kama vile mchana wake kwa maana ya kwamba rasul salllahu alaihi wa alihi wasallam ameyaeleza mambo mbalimbali na ndiyo maana abu dharin radiallahu tabaraka wa taala anhu alikuwa anakisema ma tarakana rasulullah hajatuachia sisi mtume salllahu alaihi wasallam shaian kitu chochote illa dallana alayhi isipokuwa alitujulisha ilmu ya hicho kitu kwa hiyo yule atakayekuja na akaona ya kwamba kuna jambo ambalo mtume hajanieleza lakini limestahiki kwangu mimi mtu wa karne ya tano karne ya saba na ishirini na ngapi kwamba mimi ninastahiki kulianzisha na kulifanya maana ya maneno haya maana ya jambo hili mtume salllahu alaihi wasallam amefanya khiana ameacha kuwajulisha watu amewacha kuwaambia watu ilman kabira elimu iliyokuwa kubwa tena faida iliyokuwa ya muhimu kama haya tunayoyasikia leo yanajindima kwenye jamii yetu ya kwamba kuna baadhi ya mambo yaliyosuliwa leo hii yana faida kwenye jamii tunasikia tunaambiwa ya kwamba baadhi ya mambo yaliyozuliwa kuna jamii yanasababisha watu kuingia kwa uislamu afuaja makundi kwa makundi bali tunasikia yanatamkwa miongoni mwa faida kwamba miongoni mwa faida ya mambo yaliyosuliwa leo watu wanamdhukuru sana mtume sallallahu alaihi wasallam wasikia mkoa wa bukoba mtume ameswaliwa wasikia mkoa wa songwe mtume anaswaliwa wasikia dodoma mtume anaswaliwa na mengineyo katika miji mbalimbali ya dunia hii ni miongoni mwa faida ya haya ambayo tumeyaanzisha kwenye jamii bali ni miongoni mwa mambo ambayo ni muraghabun fi sharia yanapendeza kwenye sheria kwa hiyo hii ni faida yule atakayeona kwamba haya mambo ni ya sawa atakayeona haya mambo yana faida ni ishara bilisani lhal kwa tafsiri ya juu ya ilzaman yanaonyesha ya kwamba mtu huyu anadai kwamba mtume salllahu alaihi wasalama khana risala amefanyia khiana jambo hili la ujumbe ameacha kheri hii watu wanasilimu kwa jambo hili watu wanazidi kumkithiri na kumtaja mtume salllahu alehi wasallam watu wanazidi kumpenda mtume salllahu alehi wasallam leo mtume analiacha hili jambo jambo lenye kheri kama hii maana yake ni kwamba wewe wasema mtume amefanya khiana ibadallah pia vile vile ibadallah yenyewe wa allah katika mambo anayoyapata mtu ambaye anayezua mtu huyu yuhjabu lahu bitaubati anazuiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kufanya toba na kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala amepokea hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu tabarak wa taala anhu qal Anas anasema qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tumekasema inna Allah hajaba at-taubata an sahibi kulli bid'atin hatta yad'aha hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ameizuia toba kwa kila yule anayezua uzushi hatta yadaaha mpaka auache ule uzushi ndio allah subhanahu atamfungulia mlango wa toba yule anayeamua kusua jambo la sala atakayeamua kusua jambo la siyam atakayeamua kuanzisha jambo la lolote lile katika sadakat au jambo lolote katika mambo ya tasbih na mengineyo mbalimbali mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala ameizuia toba kwake yeye kwa maana ya kwamba kila anapohitajia kufanya jambo la toba linakuwa ni gumu kwake yeye kwa sababu kila anachokifanya anaamini anakifanya kijambo la kweli na ni jambo linalompatia thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah hajaba at-taubata an sahibi kulli bid'atin hatta yad'aha mpaka atakapoliacho lile jambo ndio allah subhana atamfungulia mlango wa toba hii ni hasara kubwa hasara kubwa miongoni mwa hasara anazozipata yule ambaye anaamua kuzua katika dini ya allah subhana na kwenye mafundisho ya mtume salllahu alaihi alihi wasallam bali ndugu zangu katika mambo anayoyapata yule anayeamua kuzua kwenye dini ya allah subhana mtu huyu ibadallah yalhaqu lanat allah anaipata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa mbali na huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema sittun la'antuhum watu sita mimi nimewalaani sittu la'antuhum watu sita mimi mtume alayhi salatu wasalam nimewaombea laana kwa Allah subhanahu wa ta'ala allah awapatie laana walaanahumullah na allah amejibu hii laana kwamba naye allah subhana amewalaani kisha akasema mtume alaihi salatu wassalam wannabiyu mujabu dawa na manabii namna walivyo maombi yao wanayoyaomba huwa ni yenye kukubaliwa pindi manabii wanapomwomba allah subhana maombi yao allah subhanahu wa taala huikubali dua wanayoiomba kwa hiyo hawa watu sita hawa watu sita mtume anasema nimeombea laana kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu akaikubali dua yao Allah akaikubali lula akaikubali dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam kisha naye akasema mtume wal ambu wan nabiyu mujabu da'wa na nabii ni mujabun lafzi moja imekuja wa nabiyu ni ujabun na tamshi lingine limekuja wan nabiyu mujabun na nabii ni mwenye kujibiwa ai ni mwenye kujibiwa dua katika hayo mambo sita mtume salllahu alehi wasallam aliyeyaomba yampate mtu gani katika hao watu sita ni watu gani walioombewa laana ya allah subhanahu wa taala mtume salllahu alaihi wasallam asema watariku lisunnati na yule ambaye atakayeuacha mwenendo wangu atakayeacha mafundisho yangu mimi muhammadi alaihi salatu wassalam atakayeacha mwenendo wangu mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu akautupilia mbali akasema mwenendo huu kweli upo lakini kuna mambo ya muhimu zaidi yalitakikana muhammadi ayafundishe yalitakikana masahaba wayaishi nayo akayatupilia mbali mtume salllahu alaihi wasallam kwenye hadithi hii anasema watu ha hawa nimewaombea wapate laana na miongoni mwa watu hao mtume ameonyesha kuli sunnati yule mwenye kuacha mwenendo wangu mwenendo wa mtume ndo sala aliyoifundisha mwenendo wa mtume ni namna ya kumswalia namna alivyofundisha na mwenendo wa mtume ndiyo siamu alivyofundisha namna ya utawaji zaka namna ya kumdhukuru allah kwa utaratibu aliofundisha mtume sala lla salam hii ndiyo sunna yake atakayeacha haya akaamua atafute njia zingine ameingia kwenye maombi ya mtume alaihi salatu wassalam kwamba mtu huyu anapata laana ya allah subhanah walhadith rawahu limam lbaihaqi aqulu ma astamiun sala llahu ala nabiyina muhammadin wallahu tabaraka wataala alam الحمد ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد عباد الله إن رجوى الله سبحانه وتعالى تمتسامك kwa هتاري inayompata yule ambaye atakayeamua kuzusha katika huu uislamu baadhi ya hatari ambazo zinaweza zikampata yule ambaye atakayeamua kujizushia au kujianzishia mfumo wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala napenda nitoe katika hili mfano wa wazi unaoonyesha namna ambavyo watu wamejifungulia mlango wa kuzua na wakaona ya kwamba hakuna ubaya kwenye huo mlango mtume wetu alayhi salatu wasalama allamana ametufundisha nyiradi mbalimbali za kusoma baada ya swala ay salatu almaktubat swala zile za faradhi mtume alayhi salatu wasalam amefundisha namna ya kumdhukuru Allah unapomaliza swala baada ya mtu kutoa salamu amefundisha mtu alete istighfar mara tatu kisha katika mambo aliyofundisha ni nyiradi mbalimbali na miongoni mwazo pia amefundisha adhkar kumsabihi Allah mara 33 au mara 25 au mara kumi pia mtume amefundisha kumhimidi Allah kwa idadi hizo na kumkabiri Allah pia kwa idadi hizo na zinginezo pia amefundisha ya kwamba yule mwenye kuswali ajitahidi alete ayatu, asome sura ayatul kursi bali pia kuna baadhi ya sala asome qul a'udhu birabbil falaq mara tatu qul huwallahu mara tatu qul a'udhu birabbin nas mara tatu na kisha baada ya hapo pia alete nyiraji nyingine ambayo zimefundishwa na mtume alayhi salatu wasalam wasunanu ala dhalika kathira na sunna kwenye huo mlango ziko nyingi zikielezea nyiradi za mtu anayemaliza swala za jamaa anayemaliza swala ya faradhi basi alete nyiradi kama hizi na zinginezo ambazo zitamka haya ndiyo mafundisho sahihi ya mtume sallallahu alaihi wasallam leo watazame baadhi ya ndugu zetu katika waislamu pale wanapomaliza ibada yao ya sala nini wanachokifanya jambo gani wanalolifanya tunawaona baadhi ya ndugu zetu baada ya sala imamu kwa haraka aliyokuwa nayo anawaambia watu alfatiha kwamba ili watu waisome suratul fatiha kisha baada ya kuisoma suratul fatiha imamu au aliyekuwa nyuma ya imamu anaambiwa aisome dua anawasomea watu dua tena dua hiyo ukitazama kwenye baadhi ya matamshi yake utamuona anayeomba dua anajiombea nafsi yake mwenyewe mithalo ukamsikia mfano anasema rabbi rabbi zidni ilman warzuqni fahama ewe mola wangu nizidishie mimi elimu na unizidishie mimi ufahamu na maamuma waliokuwa nyuma wanaitikia amin kwamba ewe allah mtakabalie dua yake ewe allah mjibie dua yake tunawaona watu wanafanya hivyo hii ni sura moja tu na hawa wanaofanya hivyo baada ya sala ni msikiti katika msikiti toka kwenye huo msikiti nenda kwenye msikiti mwingine unaofahamu wa watu wenye sura kama hiyo utawaona baada ya sala au baada ya salamu utamuona imamu anaanza kutamka baadhi ya nyiradi anawaambia watu wamsabihi allah au walete la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shaiin qadir mara mia baada ya salamu tu unawaona wanafunzi na maamuma na imamu mwenyewe muhusika wanaanza kuleta uradi huu mara mia moja na wakimaliza wanaanza kuchukua baadhi ya vitabu na kuanza kusoma nyiradi alizoziandika shekhe na kuzitunga wanazisoma takriban masaat wanayasoma masaa mengi mengi mfano hayo hama kwenye huo msikiti nenda ukaswali msikiti mwingine watatu utaukuta utaratibu tofauti na misikiti hii miwili tena kullu haula wote hao wameamua kujiwekea utaratibu wa kumzukuru allah subhanahu wa taala baada ya salawati lmaktuba baada ya swala ambazo ni za faradhi ayaangalie ni haya wanayaachia nini yaliyoandikwa katika sunna ya sayidu lmukhtar sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyefundisha utaratibu maalum sharqan wa gharba januban wa shimala pembe, pembe zote za dunia nne yote hayo mtume kayafundisha namna gani wakimaliza swala wamdhukuru allah subhanahu wa taala lakini leo hii toka kwenye nchi yako ya tanzania hii nenda kwenye nchi ya jirani ya kenya au wapi au mombasa au nenda nchi zingine za kongo na kwingineko utaukuta utaratibu unaofanywa katika msikiti wako wa mtaani ni tofauti na msikiti unaofanywa kwenye misikiti katika miji hiyo allah mtume wetu salllahu alaihi wasallam katufundisha ufundisho uliokuwa wawazi kubaki kwenye haya mafundisho ni salama kwa allah subhanahu wa taala kwa hiyo watu mfano kama hawa wanaamua kujitengenezea nyiradi mbalimbali wanasema allah ametuambia uduni astajib lakum niombeni nitakujibuni wakaamua kujitungia wao hawa ndo tunaosema ya kwamba wanapata tahadhiratin kathirat wanapata matahadharisho mengi kwa haya ambayo tumeyataja pale ambapo walipoamua kuzua na kuleta jambo jipya katika dini ya allah subhanahu wa taala ndugu zangu nimalizie hutuba yangu kuelekeza miongoni mwa sababu zinazoweza kusaidia pasipatikane uzushi kwenye ardhi hii sababu zinazoweza kupatikana au sababu zinazopelekea watu wakizifuata hizi sababu zinapelekea usiwepo uzushi wowote kwenye hii ardhi wanawachuona wanazitaja sababu nyingi sana miongoni mwa sababu hizo ni alluzumu bifahami lkitabi wassunna ala fahami salafi hadhihi lumma moja katika sababu muina inayosaidia kwamba watu wabakie kwenye dinu la wabakie katika dini ya kale aliyokuwa nayo abubakari na umar na uthman na masahaba wengine ni kulazimiana na uelewa aliyouelewa abubakarin sidiq na uelewa aliyouelewa masahaba wote kwa ujumla kwenye maneno ya kalamu lmannan maneno ya allah subhanahu wa taala na maneno ya mtume wao salllahu alaihi waalihi wasallam huu ufahamu huu tukibaki nao huu ufahamu huu tukibatiki nao ndio tutapata hidaya na ndio tutakuwa katika salama ya yale ambayo allah subhanahu wa taala ameyatamka kwenye quran fain amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadau wowote wale watakaoamini sawasawa mayahudi na manasara wakiamini mithili mlivyoamini nyinyi mlivyomwamini allah ule ufahamu wenu mlioutumia kwenye kumfahamu allah subhanahu wa taala fakad ihtadau watakuwa wameongoka njia moja kubwa ni kuelekeza umma juu ya manhaju salafia kuwaelekeza watu juu ya manhaju salafi njia waliokuwa nayo mitume njia waliokuwa nayo masahaba njia hii wakiielewa waislamu wote akaielewa muislamu fulani hii ni salama kwenye dini yake na kuto kuingiza chochote kwenye dini ya allah subhanahu wa taala fanya kama alivyofanya abubakari siddiq swali linakuja kwako namna gani mtume aliswaliwa uliza namna gani umar bnu lkhatabi alimswalia mtume sal llahu alehi wa sallam uliza swali hilo ni namna gani uthman bin affan wa talha wasiweyu na wengineo namna gani walimswalia mtume alayhi salatu wasalam auuliza namna gani waliifahamu aya inayosema inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima masahaba hawa hii aya waliielewaje na walipoielewa aya hiyo waliifanyiaje kimatendo waliitendeaje kimatendo aya hiyo ukiufahamu ufahamu huu hii ndiyo salama ya umma huu kuto kujiingiza kwenye mambo yote ya uzushi ama kusema ya kwamba mimi nina ruhusa ya kuanzisha jambo hakuna ubaya nikianzisha kwani kuna kosa gani nikianzisha kosa lipo kwa sababu umekwenda kinyume na maelekezo na mfumo aliouacha mtume salllahu alehi wa sallama na wakaishi nao masahaba sababu ya pili inayoweza kusaidia watu wakaachana na mambo haya ya bid'a ni ijtinabu larai wataasub lirijal ni watu kuachana kabisa na kufata rai za watu na kushikamana na rai zao kweli wa kushikamana kuna watu ni amsalul lahjar watu ni mifano ya mawe yani wamekuwa ni wagumu katika kufuata sunna ya mtume bali wao wanaona ma qalahu sheikhu huwa ma qala aliyoyasema shekhe na aliyosema mwalimu haya ndiyo ya sawa ya kusemwa pale tutakapoacha taasubu lmadhhabii watu wakaacha taasubi mng'ang'anizi wa kupitiliza wakaacha kung'ang'ana na rai za watu wakaenda kushikamana na watu waliokufa wahum ashabu rasulillah nao ni masahaba wa mtume sal llah salam hii ni salama kwetu sisi ya kuto kujiingiza katika bidaa lakini kwa sababu ni rai kwa sababu ni mtazamo kwa sababu ni taasub mtu yuko radhi kujiingiza kwenye kila anayoliona akasema ya kwamba mimi ninapendezwa na rai za mashekhe wa kiyemen mimi ninafurahishwa na mashekhe wa kimasri mimi ninafurahishwa na araa za kishekhe wa kisaudia na kwingineko katika biladhi lmuslimin anaona zile rai zao ndizo zinazomkosha kwenye dini ya allah subhana anaona taasubu walionayo kwenye baadhi ya mambo zile taasubu ndizo zinazomfurahisha kwenye dini yake na moyo wake tukiacha haya tukajitenga na mambo kama haya ya taasubu lara bali wa taasubu larai rijal na kushikamana na rai za watu bila shaka mambo ya bid'a hayatokuwa na nafasi lakini pale watu waliposhikamana na mambo haya wakawa na rai mbalimbali wakawa na mioni mbalimbali tena wanazishikilia kweli kweli na kuwaelekeza vijana wao hawakuachia fusha hawakuachia uhuru wa kuangalia qurani inasemaje masahaba wa mtume wanasemaje ndugu zangu masahaba vitendo vyao vimeandikwa kwenye vitabu vikubwa vya sunan ukiangalia vitabu vya musnadat ukiangalia vitabu vya almasanide ukiangalia vitabu hivi utaona mambo mbalimbali ya matendo ya masahaba na mno walivyokuwa wakiishi kwenye maisha yao ya kila siku watu warejee huko waangalie namna gani masahaba hawa waliufahamu uislamu rai ya mwisho na jambo la mwisho au sababu ya mwisho inayoweza kutuokoa sisi na mambo haya ya uzushi ni ijtinabu taratu walghuluwu walifratu fi lmadhi ni kuto kujiingiza na kujikithirisha na kuchupa mipaka katika kusifu pale watu wanavyochupa mipaka kwenye kusifu walipojiingiza kwenye jambo la kusifu wamejikuta wanaingia kwenye kusifu kwa kupitiliza mpaka wanakwenda kumpa mtu manzila ambayo siyo ya kwake jambo hili lisipokuwepo watu wakajiepusha nalo wakabakia kwenye wasatia wakabakia kwenye ukatikati hii ni salama ya umma kuto kuingia kwenye mambo ya bidaa leo angalieni mambo haya ya kukithirisha watu kusifu kwa, kwa kuzidi zaidi ni pale walipojiingiza kwenye hizi ulum walipojiingiza kwenye hizi ulum za kindani hizi za kiusuli mbalimbali wakachupa mipaka kupoteza umri wao wakakaa miaka na mikaka wakasoma walivyosoma wakaacha kuangalia masomo yana wanayoweka mizani nyoyo zao masomo wanavyoweka itikadi yao wakaiacha hiyo wakajikuta kila jambo moja wanaweza kulisifu kwa miati min alausaf kwa sifa mbalimbali mia huko ndiko walipoingia kwa mtume salllahu alehi wasallam wakaingia kwa watu bora wakaingia kwa mawalii wakaingia kwa watu wanaoita masharifu wakaingia kwa ahlulbaiti wakawasifu sifa mbaya kabisa zile sifa ambazo zimewaingiza katika ghuluu ya kuchupa mipaka katika kusifu ibadallah enyi waja wa allah subhanahu wa taala tunayasema haya tukiwa katika mlango wa kukumbusha kunako mwezi huu na yanayojiri ndani yake tukionyesha ya kwamba hatari kubwa ni hatari ya kumzulia mtume hatari kubwa ni kuongeza jambo katika dini ya allah subhana sisi ni umma ambao tumeonewa ghera na mayahudi sisi ni umma ambao mayahudi na manasara bali mayahudi wanaona ya kwamba sisi tupo katika neema kubwa aya niliyoisoma mwanzo alyauma akmaltu lakum dinakum aya hii mayahudi walimwambia umar bn lkhatab lau aya hii ingelikuwa kwetu sisi maashira lyahud tungeifanya siku iliyoteremka hiyo aya kuwa ni siku ya idi siku ya sikukuu kuonyesha ya kwamba haya tulionayo sisi ni lulu haya tulionayo katika uislamu ni neema kubwa ni dhahabu bali ni aghla min aldhahabi ni ghali mno kuliko dhahabu kwa nini tusibaki na haya mafundisho sahihi kwa nini tusibaki na mafundisho haya aliyowafundisha mtume mpaka tukaamua kwamba hakuna ubaya kufanya hivyo mimi nikichezesha mabega hakuna ubaya nikiamua kufanya hivi hakuna ubaya kwa nini tufanye mambo ambayo hakuna ubaya na hali ya kuwa kuna yale ambayo tumeambiwa haya ndiyo mafundisho ya mtume wako muhammadin sala salam qul in kuntum tuhibuna allaha fattabiuni yuhbibikum llah allahuma ruddana ila dinika mardan jamila allahuma ruddana إلى دينك مردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم انفعنا بما قلنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما قلنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الإخلاص اللهم إنا نسألك الإخلاص ونعوذ بك من الرياء والسمعة ونعوذ بك من الرياء والسمعة اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه katika hao wapusika ni watu gani walioombewa laana ya Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alaihi wasallam asema watariku lisunnati na yule ambaye atakayeuacha mwenendo wangu atakayeacha mafundisho yangu mimi Muhammad alaihi salatu wasallam